Արցախի հանրային ռադիոյի լրատվական թողարկումները կարող եք ունկնդրել երկուշաբթից շաբաթ օրերին։ Այսօր լրատվական ծրագրի թողարկումները եթեր կհեռարձակվեն ժամը 14:05-ին, 15-ին եւ 17-ին։ Ժամը 14:30-ին լուրեր արտերկրից։ 15-ից 30-ին մշակութային լուրեր, 16-ին լուրեր մարզաշխարից, 17-ին լուրեր տարածաշրջանից։ Կոնտակտային հեռախոս 94 39 93 Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականի հիմնական թողարկումն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը։ Բարև ձեզ։ Նախ խորվանորությունների մասին համարոտ։ Կաթիլային ռոռոկման համակարգերի տեղադրման համար սահմանվել են կարևոր նախապայմաններ։ Հադրութի շրջանում ամփոփվել է հացահատկայինների բերքահավաքը։ Նախիջևանյան ուղությամբ ադրբեջանական սադրանքներին հայկական կողմը պատասխանել է գրակով։ Հադրութում կկայանա Արցախյան գինու 5-րդ փառատոնը։ Օպերատիվ իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա ընթացքում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Կառավարության կողմից ընդունվել է որոշում կաթիլային ռոռոկման համակարգերի տեղադրման նոր առանձնահատկությունների եւ անհրաժեշտ նախապայմանների վերաբերյալ։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ասել է գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը։ Հանդիպմանը ներկայ է եղել մեր աշխատակից Վարսիկ Հարությունյանը։ Գյուղնախարար Ժիրայր Միրզոյանի տեղեկանցմամբ նոր առանձնահատկությունների սահմանման պատճառը հողօգտագործողների կողմից հաճախակի ներկայացվող հայտերն են, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ կարգերին։ Այդ իսկ պատճառով Կաթիլային ռոռոկման համակարգերի տեղադրման գործընթացը կրել է էական փոփոխություններ։ Սահմանվել են կարևոր նախապայմաններ, որոնց ապահովման դեպքում է միայն հնարավոր հայտերը հաստատել եւ ընդհանցավորել։ Մի քանի առանձնահատկություն կարող եմ նշել։ Առաջինը այն տարածքը, որտեղ այգեգործական գործունեություն ծավալելու վերաբերյալ կաթիլային համակարգ տեղադրելու հայտ է ներկայացվում, պետք է հստակ ձևակերպված լինի հայտատուի անվամբ։ Այսինքն իրավունքները պետք է հստակ ձևակերպված լինի։ Երկրորդը պետք է տարածքը ապահովված լինի անհրաժեշտ քանակի ռոռոկման համար նախատեսված ջրով։ Երրորդը տվյալ տարածքը պետք է համապատասխանի այգեգործական կոնկրետ տվյալ պատղատեսակի համար նախատեսված առանձնահատկություններին։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ էլ սահմանվել է նաև պետական աջակցության առավելագույն սահմանաչափը 1 հեկտարի համար 1.5 միլիոն դրամ, որի 50%-ը տրվում է փոխառությամբ, իսկ մյուս մասը որպես դրամաշնոր։ Տվյալ սահմանաչափը գերազանցելու դեպքում լրացուցիչ վճարները կատարվում են հայտատուի կողմից։ 1.5 միլիոն դրամի մասին է խոսքը 1 հեկտարի մասով, որը գերազանցելու դեպքում մնացած գումարները լրացուցիչ, որը մենք համարում ենք արդեն ճոխության համար նախատեսված գումարներ, հերատարավարման ավտոմատ համակարգեր եւ այլն, որոնց համար պետական բյուջեից գումար չի տրամադրվելու։ Այսինքն 1 միլիոն 500 հազար դրամը գերազանցող գումարները վճարվելու են հայտատուի կողմից։ 1.5 միլիոն դրամի 50%-ը լինելու է փոխառություն, 50%-ը լինելու է դրամաշնորհ Իդեպ գյուղնախարությունը ստացել է 152 հայտ, որոնցից բավարարել է միայն 44-ը։ Մյուս հայտերը չէին համապատասխանում նոր նախապայմաններին կաթիլային ռոռոքում տեղադրելու հետ կապված ուներ լուրջ թերություններ։ Դրա համար մենք այս նախապայմանները սահմանել ենք առաջին հերթին նրա համար, որ เป զի չունենանք ֆինանսական միջոցների վատնում եւ երկրորդը չունենանք այգի, որտեղ տեղադրված է կաթիլային համակարգ, բայց չի աշխատում։ Մենք աշխատում ենք, մենք բացատրական լուրջ աշխատանք ենք տանում մեր հայտատուների շրջանում։ Ճիշտ է, մի քիչ կարող անհարմարություններ կամ դժվարություններ են առաջ անեն, բայց դա ծայրահեղ անհրաժեշտ եմ համարում այդ պայմանների բավարարումը։ Ժիրար Միրզոյանը ֆերմերներին հորդորեց հետևել նոր նախապայմաններին, այլապես կաթիլային ռոռոկման համակարգի միջոցով գյուղատնտեսության զարգացումն անհերանկարային կլինի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հադրութի շրջանում ամփոփվել է հացահատկայինների բերքահավաքը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասդիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես ցերեկացանք հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի յուղատնտեսության հողաշինարարության հողօգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Հակոբյանից հացահատկային մշակաբույսերի ստորենի եւ գարու բերքահավաքը ավարտվել է։ 1 հեկտարից միջին բերքատվությունը կազմել է 20.2 ցենտներ, որից ծորենի միջին բերքատվությունը կազմում է 26.3 ցենտներ, իսկ գարունը 15.5 ցենտներ, նշեց Բաժնի վարիչ։ Նրա դնահատմամբ տարվա աշնանցանի մշակաբույսերի առումով կարելի է բավարար համարել։ Անձի ենթակա 16047 հեկտար հացահատիկային ցանցերից ամբարվել է շուրջ 31879 տոննա համախառն բերք։ Գերխատվության վրա բացաբար են ազդել մայիս եւ հունիս ամիսներին տեղի ունեցած ուժեղ քամիները եւ տեղացած կարկուտները։ Ընդհանուր առմամբ ավելի քան 2171 հեկտարից ավելի ցանկատարածություններ կրել են Բերքի լուրջ կորուստներ եւ այդ տարածքներում Բերքահավաք չի իրականացրել։ Պարզաբանել է բաժնիվարիչը։ Մասնագետների կողմից արդեն ավարտված է այդ տարածքների կրած վնասների չափերի ճշտման աշխատանքները։ Ըստ բաժնիվարիչի կառավարության կողմից նախատեսված է ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել Ստացած բերքի իրացման եւ տեղափոխման խնդիրներ չի եղել։ Հարաբերական գյուղի գյուղացիական աջակցության հիմնադրամի կողմից բացված ընդունման կետերում շուկայականից բարձր գներով ընդունվել է անսահմանափակ քանակությամբ ծորեն եւ գարի, ապահովելով հիմնադրամի հանդեպ ունեցած պարտավորությունների մարման գործընթացի իրականացումը։ Բերքահավաքից անմիջապես հետո մի շարք հողօգտագործողներ ջերնամուխ են եղել հողի նախնական մշակման աշխատանքներին։ Հերկվել է շուրջ 5000 հեկտար վարելահող։ Սկսված է նաև գառնանցա մշակաբույսերի բերքահավաքը որի արդյունքները ըստ բաժնի վարիչի կարելի է բավարար համարել։ Ներքաղաքի հետ մեկտեղ կատարվել են նաև կերակուտակման աշխատանքներ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վերաքնիչ քրեական դատարանի կողմից բավարարվել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու առաջինատյանի դատարանի որոշման դեմ պաշտպանների բողոքը։ Այս մասին ասել է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններից Ռոբերտ Սահակյանը։ Վերաքնիչ դատարանը վերացնում է Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու որոշումը հաշվի առնելով այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանն անձեռնմխելի է, ասել է նա. Նախիջևանյան ուղությամբ ադրբեջանական կողմը շարունակում է սադրանքները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոք հարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. «Ադրբեջանական սադրանքներին հայկական զինված ուժերը երեք պատասխանել է կրակով։ Արդյունքում չենք բացառում ադրբեջանական զինուժի որևէ կորուստ»։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունների վերսկսման համար անհրաժեշտ է նախապատրաստական փուլ։ Այս մասին Տավուշ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյոք կա որևէ նորություն կապված Ադրբեջանի նախագահի հանդիպման հետ։ Ես ասել եմ, որ մենք պատրաստ ենք իրադարձությունների զարգացման որևէ սցենարի, այդ թվում բանակցությունների։ Կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացի համար մանավանդ այս քաղաքական իրավիճակում բոլորս հասկանում Իրականում ենք, որ անհրաժեշտ է որոշակի նախապատրաստական փուլ, որոշակի նախապայման։ Մենք մեր քաղաքական պատրաստակամությունն ենք հայտնել բանակցությունները կառուցողական հնով շարունակելու հարցում ստանձնած քաղաքական պարտավորությունների շրջանակում եւ Հայաստանի ազգային շահերի համատեքստում, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը հայտարարել է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքական դիվանագիտական կարգավորման անհրաժեշտության մասին։ Բաքու այցի շրջանակում Ադրբեջանի նախագահի հետ համատեղ հայտարարության մեջ Էմոմալի Ռահմոնը նշել է. «Մենք նաև կարծիքներ ենք փոխանակել Հարավային Կովկասում ընթացող գործընթացների վերաբերյալ։ Մեր համոզմամբ քաղաքական դիվանագիտական երկխոսությունը ամենակառուցողական ճանապարհն է այնպիսի բարդ խնդրի կարգավորման համար, ինչպիսին համարվում է Լեռնային Ղարաբաղը։ Սեպտեմբերի 15-ին Հադրութի շրջանի Տող գյուղում կկայանա Արցախյան գինու 5-րդ փառատոնը։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Արտա Գրիգորյանի հաղորդմամբ փառատոնի ծրագրում նախատեսված են Արցախյան գինու, ինչպես նաեւ գյուղատնտեսական ապրանքների տոնավաճառներ, արվեստի գործերի ցուցահանդես, ժամանցային հետաքրքիր միջոցառումներ համերգ։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների այս տարվա փառատոնն էլ ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար նախ տրամատեսվում է մի շարք նորություններ մտցնել ծրագրում։ Գինու տոնավաճառը բաց է լինելու առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 20-ը։ Փառատոնի հյուրերի եւ մասնակիցների տեղափոխումն ավելի հարմարավետ դարձնելու նպատակով Ստեփանակերտից տող եւ հակառակ ուղությամ գործելու է ավտոբուսների հատուկ երթուղի, ավելացրել է Արտա Գրիգորյանը։ Արցախյան գինու փառատոնի նպատակն է խթանել իրադարձային туриզմն Արցախում, հանրահրճակել Արցախի հարավային զբոսաշրջային երթուղին, ստեղծել յուրահատուկ հարթակ հրապարակ Արցախի եւ Հայաստանի գինեգործների համար։ Ամեն տարի օգոստոսի 12-ին նշվում է երիտասարդության միջազգային օրը, նպատակ ունենալով հիշեցնել երիտասարդների դերը աշխարհի զարգացման եւ կառուցման գործում, ինչպես նաեւ նրանց արժեվ կանգնած ամենօրյա խնդիրների մասին։ Ասկերանում օրվա նվիրված միջոցառման մասին հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում արտահասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Ողջունելով ներկաներին մշակույթի բաժնի վարիչ Ռուզան Ամակրչյանը շնորհավորեց երիտասարդներին տոնի կապակցությամբ, կարևորելով երիտասարդության դերն ու նշանակությունը հասարակության զարգացման մեջ։ Ապա տրվեց ինտելեկտուալ խաղի մեկնարկա մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի երիտասարդության հարցերով մասնագետ Ինա Մուսայելյանը ներկայացրեց ժյուրիի կազմն ու խաղի մասնակիցներին։ Խաղին մասնակցում էր շրջանի համայնքներում գործող մշակութային օջախները ներկայացնող 10 թիմ, Խաղն ընթացավ 3 փուլով, որոնցից իրականջրում ընդգրկված էր 10 հարց։ Հարցերը բավականին հետաքրքրաշարժ էին, բազմաբովանդակ եւ հիմնական շեշտադրումն արված էր երիտասարդների ինտելեկտուալ կարողությունները բացահայտելու վրա։ Խաղի ողջ ընթացքում թիմերի միջև ակտիվ մրցակցություն էր ծավալվել եւ ակնառու էր թիմի յուրաքանչյուր անդամի ակտիվ ներգրավվածությունը խաղի մեջ։ Հաշվետար հանձնաժողովի արդյունքների ամփոփմամբ առաջին մրցանակային տեղը զբաղեցրեց Սխնախի թիմը, երկրորդ հորիզոնականում էր Իվանյանի, երրորդում Ասկերյանի թիմերը։ Մրցանակային տեղը զբաղեցրած թիմերն արժանացան Ասկերյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի պատվոգրերի եւ դրամական պարգևների, որոնք հաղթող թիմերի ավակներին հանձնեց վարչակազմի ղեկավար Գեգամ Բեգլարյանը։ Վարչակազմի ղեկավարը շնորհավորեց երիտասարդների նշանակալից օրվա արդիվ, մաղթելով նրանց լինել աշխատասեր, գործունյա եւ նախաձեռնող, քանզի հաղթանակները կռվում են ոչ միայն զենքով, այլև ամենօրյա տքնաջան աշխատանքով։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս օրերին Արցախի հանրակրթական դպրոցներում տեղի է ունենում նախադպրոցական եւ առաջին դասարաններ ընդունվելու ենթակա աշակերտների փաստաթղթերի հանձնման գործընթացը, ինչ փուլում է այն եւ ինչպես է նախապատրաստվում նոր աշակերտների մուտքին, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ինչպես Մայրաքաղաքի մյուս դպրոցներում, այնպես է Ստեփանակերտի Խաչատուրաբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցում աշխուժ Երուսաղեմ է։ Ծնողներն իրենց փոքրիկների ձեռքից բռնած գալիս են դպրոց եւ հանձնում դպրոցի համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը։ Դասվարնարին Սարգսյանն էլ ուրախությամբ ընդունում է փաստաթղթերը, պատասխանում ծնողներին հուզող հարցերին։ Հիմնականում օգոստոսի 1-ից են սկսել բերելը թղթերը, Արդեն ունենք 6 նախադպրոցական խումբ փոխադրվել են առաջի դասարան, ընդամենը 192 աշակերտ եւ արդեն ձևավորվում է 31 առաջի դասարան, ունենք արդեն 15 աշակերտ, 9 տղա եւ 6 աղջիկ։ Նախադպրոցական խումբը արդեն ունենք 58 տղա, 80 աղջիկ, 100 38 աշակերտ։ Վերջնաժամկետը դիմումների մինչև օգոստոսի 31-ը ընդունում ենք, բայց արդեն սահմանափակելու ենք, որ 'պեսի 6 նախադպրոցական խումբ ունենանք, դրանից ավել 7-րդ խումբը չի ունենա։ Կրթօջախում այս տարի նախատեսվում են 6 նախադպրոցական խմբեր եւ նույնքան էլ առաջին դասարաններ։ Երկու հերթանոց դպրոցում հազիվ կարողացել են այսքան աշակերտների ընդունելությունն ապահովել։ 6 նախադպրոցական խումբ պիտի լինի եւ առաջի դասարանը 6 արդեն փոխադրվել են 7-րդն էլ 28 աշակերտ պիտի ընդունենք որպեսզի 7-րդ առաջի դասարանն էլ ձևավորվի դրանից արդեն շատ հնարավոր չէ որովհետեւ ոչ դասարաններ կան երկու հերթանոց որը սահմանափակ են դասարանները ուսուցիչները ուսուցիչներով ապահովված ենք ուսուցիչներով 7-րդ այ առաջի դասարանի ուսուցիչը դեռ պիտի քնությամբ ընդունենք։ Իդեպ այսուհետ ծնողը չի կարողանալու նախապատվություն տալ այս կամ այն ուսուցչին։ Կրթության եւ գիտության նախարարության որոշմամբ կկատարվի վիճակահանություն, որի հիման վրա աշակերտները կհամալրեն դասարանները։ Ծնողներ կան կողմ են, ծնողներ կան դեմ են, նույնն էլ ուսուցիչների բնագավառում են նույնը տեսակետն է, մի մարդը կողմա, բայց իմ կարծիքով էլի դա ծնողի իրավունքն է։ Ընտրի ով է լինելու իր երեխայի դասվարը կամ դաստիարակը։ Նարինե Սարգսյանի հաղորդմամբ նախադպրոցական խմբեր եւ առաջին դասարան ընդունվող աշակերտները հիմնականում դպրոցի մոտակայքում գտնվող բնակելի զանգվածների երեխաներն են, այդ թվում դպրոցի մոտ ուղոցներից Թումանյան, Զորգեից են վերում, Տերգափրելյանից են վերում շատը։ Համար մեկ դպրոցում միշտ են աչքի ընկել, կան նաև այլ վայրերից, ոչ միայն հարակից տարածքներից, ուղոցներից։ Դե ճիշտ ասած կան, բայց դա կարծում եմ իրենց իրավունքն է, մենք չենք կարող շղթել կամ չընդունել։ Ուղղակի այդ հարակից տարածքից անպայման վերցնում ենք, եթե արդեն տեղ լինի, ընդունում ենք նաև մյուսներին։ Իդեպ մենք փորձեցինք կրթության եւ գիտության նախարարությունից իմանալ, թե առաջիկա ուսումնական տարում թեկուզ մոտավոր թվերով քանի երեխա պետք է ընդունվի հանրապետության դպրոցների նախադպրոցական խմբեր եւ առաջին դասարաններ։ Դժվարացան պատասխանել նշելով, թե կոնկրետ ցուցանիշները հայտնի կդառնան միայն սեպտեմբերի 10-ից հետո։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արմեն Նարիմանյանը։ Օգոստոսի 6-ից 13 արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 112 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնույթի 106, տեխնացին բնույթի 6 դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 25 դեպք, այդ թվում դռան բացում 12, տեխնիկական օգնություն բնակչությանը 10, հիվանդի տեղափոխում 3 դեպք։ Օգոստոսի 6-ից օգոստոսի 13 հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 65 դեպք։ Գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 2 դեպք, դուժել 1 քաղաքացի։ Օգոստոսի 8-ին ժամը 17:50-ին Ասկերանի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ ժամը 17:45-ի սահմաններում Ստեփանակերտ-Ասկերան ավտոճանապարհի 12-րդ կիլոմետրի վրա տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Նախնական տվյալներով Ասկերանի շրջանի Խնապատ համայնքի բնակիչ Հովանես Բաբայանը իր վարած Սիատ Տոլեդո մագնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց եւ կողաշրջվել։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով վարորդ Բաբայանին պատահական անցնող մեքենայով տեղափոխել են Իվանյան համայնքում գտնվող զինվորական հոսպիտալ, որտեղից է Ստեփանակերտ քաղաքի զինվորական հոսպիտալ։ Ըստ բժիշկներից ստացված տեղեկության, դժվարացի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Օգոստոսի 10-ին ժամը 01:20-ին Հադրութի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Հադրութ Ստեփանակերտ տանող ճանապարհի 14-րդ կիլոmeտրին տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Հադրութի հրշեջ փրկարար Մասինկից, Տողի հրշեջ փրկարար Ջոկից հրշեջ փրկարարները մեկնել են Կանչի վայր օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Տեղում ողջվել է, որ Արտյոմ Գրիգորյանը Հայաստանի Հանրապետության Արտաշատի շրջանի Հնաբերդ գյուղի բնակիչ իր վարած Lada 2111 մագնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ ընկել կամրջի տակ։ Դուժազներ չկան։ Հրշեջ փրկարարները դուրս են հանել ավտոմեքենան կամրջի տակից։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չպայթած այլ զենգզինամթերքի հայտնաբերման եւ պայստավորման 3 դեպք է գրանցվել։ Օգոստոսի 6-ին ժամը 16:30-ին Հադրութի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Հադրութի շրջանի Տող համայնքի տարածքում հայտնաբերվել է 1 միավոր գնդիկաբեկորային ավիառումբ։ Օգոստոսի 7-ին Մարտունու շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Մարտունի քաղաքի տարածքում հայտնաբերվել է 1 միավոր հակահետևակային ական։ Օգոստոսի 12-ին Ասկերանի շրջանի տարածքում հայտնաբերվել է 10 միավոր հակահետևակային ական։ Բոլոր դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոնները ոչնչացվել կամ պահեստավորվել են։ Այժմ եղանակի մասին։